Zortzi metro baino gehiagoko itxasuntzi guziak kaian egon beharko dira hilabete batez, azteko bizkaiko golkura ahatzan joaten zirenak, otxalaren ogoira arte izurden ernalketa gertatzen delarik, xareetan nahi gabe ahapatuak ez izateko gisan, neugiera ginkoja izurden zat, baina injostua guti ahantzatzen duten tradiziozko ahantzaleen zat. Hauetan da, Imanol Ugartemendia. Izurden zat, hona dela, egia esan behar dena, asko hartzen direla, sareetan eta ba, asko hiltzen dira. Hala ere, e, kanbiatu behar dena da modeloa, arrantza modeloa, zenta arrantza sistema pelagika eta sare horiek e, gehiegi badira hori zehur. Gauzo oso txarrak egiten dituzte kalteak. Eta nola ere kota gutxiago badira eta normak eta ez dakitzer eta ez dakitzer, jendeak joan behar dira ere atope itxasorat bizitzeko da galdera oso oso komplikatua. Egin behar dena da zerbait hori zehur pelagiko edo ahaste ontziko, ahantzaleak izurdeak geien hiltzen dituztela errandigu. Horrez gain, gobernuak itzeman duen euneko larogei eineko diru laguntza, usaiako etekinaren araberakoa izanen baita, haiek dute geien eskuratuko. Adibidez pelagikak, pelagika handiak, hilabete hortan hartzen dituzte izurdi asko hor. Zenta bere agantza modua ez du ez zer ikusten. Izurdi bat dela, berdel bat dela, sardina berdin da. Dena hartzen dute eta gero ikusten. Eta berek denbora hortan egiten dute sosa gehiena. Beraz berek hartuko dute sosa gehiena. Istripo gehiago egiten duena, bera hartuko du sosa gehiena. Aspaldiko partea LPO, LPO, Sixepeur de France Nature Environnement eta Itxasoko ingurumenen babeserako elkarteek deia luzatua zioten frantzes gobernuari neurriak hartu ditzan izurdean alde, debeku hori beste bi urtez errepikatzea horre ikusten du frantses gobernuak.